Եթերում Արցախի հանրային ռադիոյի քաղաքական անցուդարձ հաղորդաշարն է։ Օրվա թեման Փաշինյան-Ալիև հանդիպում, որքան իրական է։ Խոսապողի մոտ է քաղաքական վերլուծաբան Միքայել Հաջյանը։ Առաջին հայացքից հնարավոր է հարցը հրետորական է հնչում, բայց թեկուզև այդպես այնուամենայնիվ կարծում եմ խիստ այժմեական ու հրատապ է այն։ Բարձր մակարդակի այդ հանդիպումն այս տարվա աշնանը կկայանա թե ավելի շուտ կամ ուշ եւ կամ թե մեկ այլ ձևաչափով, ասենք, բացարձակապես երկու երկրների նախագահների մասնակցությամբ Սարգսյան-Ալիև մակարդակով կարծում եմ էական չէ։ Այն պետք է անպայման կայանա։ Քանզի այլընտրանքը նոր արյունահեղ պատերազմն է, որ ահա ամիսներ շարունակ հատկապես հուլիսին անդադ ահազանգում էր ինչպես փոխադարձ սպառնալիքներով հակեցած ռազմաշունչ հրետորաբանությամբ, նույնպես եւ զենքերի երկուստեք ուժգնացող շաչյունով։ Երկու կողմերում էլ Երանդով նախապատրաստական աշխատանքներ են տարվում տարաբնույթ ու լայնացավալ զորավարությունների տեսքով մերթ ադրբեջանական զինուժը Արցախի մատուցներում հակառակորդ ուժերի շփման գծի հարևանությամբ ու Նախճիվան Հայաստան սահմանագծի մերձակայքում այսպեսով իսկ սպառնալի հասկացնելով որ այս անգամ մարտական գործողությունները մտադիր է վարել համաժամանակ երկու ճակատով մերթ Արցախի պաշտպանության բանակի զորամասերը մարտական դիրքերի տարբեր հատվածներում Մենք Հայաստանը կվերածենք անմարթաբնակ տարածքի, հողորտում է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը, պատասխանելով Արցախի պաշտպանության նախարար Լևոն Մնացականյանի խոսքին, թե չի բացառում Մենգեչաուրի ջրամբարը որպես թերախ օգտագործելու խնդիրը եւ որ անհրաժեշտության դեպքում պաշտպանության բանակը հնարավորություն ունի կաթվածահարանել Ադրբեջանի տնտեսությունը, սակայն դրա առիթն առայժմ չի տեսնում։ Արդյոք իրատեսական եւ իրագործելի են այդ փոխադարձ սպառնալիքները։ Հնարավոր է այո, հնարավոր է եւ ոչ։ Համենայն դեպս ինչպես ժողովրդական առածն է ասում, կրվի ժամանակ գաթա չեմ բաժանում։ Ամեն ինչ կախված է հակամարտ կողմերի պատրաստության մակարդակից։ Ադրբեջանն ասում է, որ ինքը լիովին պատրաստ է նոր պատերազմի։ Իր զինված ուժերը հակեցած են արդիական զինատեսակներով։ Ստեփանակերտն ու Երևանը իրենց հերթին հայտարարում են, որ արկա է սպառազինության որոշակի հավասարակշռություն։ Վերստին դիմենք Արցախի պաշտպանության բանակի հրամանատարի խոսքին։ Մեր հարձակողական հնարավորությունները, ասում է նա, գրեթե նույնն են, ինչ Ադրբեջանինը։ Մյուս կողմից, բարձից էլ բարձ է, որ ավելի քան 40 տարի ի վեր տեղի ունեցող բանակցային գործընթացը, որ իրականացում է ԵՀԿ Մինսկի խմբի հովանու ներքո, այդպես էլ ոչ մի հայտարարի չի բերել ոչ հակամարտ կողմերին եւ ոչ էլ շահագրգիռ միջազգային հանրությանը։ Այն հույսերը, որ կապվում էին Հայաստանում եւ Ադրբեջանում վերջին համապետական ընտրություններից հետո դրանք շարունակելու հետ, իրականում ի դերև ելան Հայաստանում ապրիլ-մայիսին տեղի ունեցած հեղափոխության արդյունքում։ Հայաստանի նոր ղեկավարը վարշապետ Նիկոլ Փաշինյանը այդ պաշտոնին նշանակվելու հաջորդ իսկ օրը պաշտոնական այցով առաջին անգամ ժամանելով Ստեփանակերտ հայտարարեց, թե ինքը մտադիր չի Ալիևի հետ երբևէ կայանալիք հանդիպմանը քննարկել Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության հարցը, այսինքն հանդես գալ Արցախի անունից։ Կանզի ասել է նա. Արցախը պետք է լիարժեք մասնակցի բանակցային գործընթացին եւ հարցի շուրջ անմիջականորեն բանակցի ոչ այլ ոք, քան պաշտոնական Ստեփանակերտը։ Իր հերթին Ադրբեջանի նախագահը հայտարարեց, թե ինքը Նիկոլ Փաշինյանին չի ընդունում որպես Հայաստանի առաջին դեմքի, քանզի նա իր իսկ խոսքով ասած իշխանության է եկել փողոցային անկարգությունների հրահարմամբ։ Ինչ վերաբերում է բանակցային գործընթացից եւ արշապի առաջարկող փոփոխությանը, այսինքն բանակցությունների շեղանի շուրջ պաշտոնական Ստեփանակերտի անմիջական ներկայության վերականգնմանը, ապա Բաքուն կտրականապես մերժում է նման մոտեցումը, հակամարտությունը համարելով միջպետական, բացառապես Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջը։ Միևնույն ժամանակ Երևանում տակավին լրիվ հստակեցված չէ, թե Երևանից հատկապես ով պետք է մասնակցի բանակցություններին, Հայաստանում խորհրդարանական կառավարման պայմաններում նոր համանդրությամբ բարձրագույն իշխանության լիազորություններով ոշտված վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, թե այսպես ասած անգլիական թակուհու գործառույթներով համանապակված նախագահ Արմեն Սարգսյանը Ինչպես հայտնի է, նախագահ Սարգսյանը սկզբունքորեն մերժում է բանակցող կողմի իր ենթադրվող առաքելությունից, պնդելով, որ ինքը կարող է բավարարվել սոսկ խորհրդատուի դերակատարությամբ։ Իսկ վարչապետը, ինչպես նշեցինք, ի սկզբանե հայտարարել է բանակցային գործընթացին Արցախի ուղակի անմիջական մասնակցության առաջնահերթությունը։ Անշուշտ, այսպես ասելով, վարչապետ Փաշինյանը հիմք է ընդունում այն բացահայտ ճշմարտությունը, որ Ադրբեջանի հետ հակամարտության մեջ է գտնում միայն ու միայն Արցախ, այլ ոչ թե Հայաստանը։ Ինչ վերաբերում է Արցախի շուշ տասնամյակներ շարունակ տերող ռազմակառակական իրադրությանը, ապա ըստ վարչապետի Հայաստանը հանդես է գալիս Արցախի հանրապետության ու նրա ժողովրդի անվտանգության ապահովման երաշխավորի, այլ ոչ թե հակամարտության իրական կողմի դերում։ Այլ կերպ ասած, խնդիրը վերաբերում է բանակցային շեղանի շուրջ Արցախի որպես հակամարտության երկրորդ հիմնական կողմի անմիջական ներկայության վերականգնմանը։ Մի խնդիր, ինչի մասին բացի Երևանից ու Ստեփանակերտից, քանիցս բարձրաձայնել են նաև միջազգային միջնորդության դեսպանները, Եհակ Մինսկի խմբի համանախագահները, մանավանդ առավել հաճախակի վերջին տարիներս, արիթից արիթ չմոռանալով մեզ հիշեցնել կամ խեթել, որ բանակցային ձևաչափի խեղաթյուրման մեջ Իլրումն Ադրբեջանի ջանքերի զգալի է նաև Հայաստանի ղեկավարության մեղքը, առանձնապես սկսած 90-ականների կեսերից։ Բայց ինչպես ասում են, գնացքն արդեն մեկնել է եւ հազիվ թե դատար կառամատություն ձեռք թափտալով կարողանան կանգնեցնել նրա ընթացքը։ Ադրբեջանը, ինչպես նշեցի, կտրականապես դեմ է Ստեփանակերտի ուղակի մասնակցությանը բանակցային գործընթացին, ինչի միջազգային միջնորդները ստիպված են հնարավոր է ատամները կշտացնելով համակերպվել, թեկուզ եւ ինչու՞ չէ, կարող են կիրառել պարտադրման գործոնը, բայց չեն անում։ Չեն անում, որևէտեւ համանախագահ երկրներից յուրաքանչյուրն իր առանձնակի ռազմավարական շահերն ունի Ադրբեջանում, որոնց վրայով հազիվ թե նրանք երբևէ նպատակահարմար համարեն ցատկել։ Ուրեմն ինչ, մնում է մենք հայերս հաշտվենք իրողության հետ։ Իհարկե ոչ։ Ի վերջո, ինչքան էլ որ խոր լինի ջրհորը, այն ամենայնիվ խմբովի լինի, թե միայնակ մենք եւ առաջին հերթին մենք պետք է նրա միջից հանենք այն քարը, որ խոր փոսի մեջ են դրվել նաեւ մեր անմիջական մեղքով։ Այսինքն, Քանի որ այլոց հետ հույս կապելու հնար չունենք, ուստի մենք ինքներս պիտի վերականգնենք իրական արդարությունը Արցախի որպես Ադրբեջանի հետ հակամարտության մեջ գտնվող կողմի ապօրինաբար խլված ու կարծես թե մռոցության մատնված կարգավիճակը։ Ինչպես հայտնի է, այդ մասին հստակ ու անբեկանելի ամրագրված է 1995 թվականի մարտի 31-ին ԵՀԿ ավագ պաշտոնատար անձանց ընդունած որոշման մեջ, որտեղ Լեռնային Ղարաբաղն առաջին անգամ հիշատակվել է որպես հակամարտության առանձին կողմ։ Հիշեցման կարգով նշեմ, որ միջազգային այդ նորմն ամրագրվել էր ի կատարումն 1994 թվականի դեկտեմբերի 5-ից 6-ը Բուդապեշտում կայացած ԵՀԿ-ն թամպետությունների բարձրագույն հավաքի գագաթնաժողովի որոշումների Մասնավորապես Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման ուղղված ԵՀԿ գործունեության ակտիվացման մասին փաստաթղթի Կարող է հարցակել. Միջազգային այդ նորմի վերհանումը արդյոք վերջ է մեր ուժերից։ Մանավանդ այդ խնդրում Ադրբեջանի կոշտ ու կամակոր դեմակայության պայմաններում։ Կարծում եմ, որ ոչ։ Առավելևս, որ արկա է միջազգային միջնորդների համաձայնությունը, որպեսի նետված քարը հանվի ժողովրից, իհարկե առաջին հերթի մեր հայերի ջանքերով։ Մանավանդ, որ համանախագահների համար նույնպես առավել քան հստակ է, որ բանակցային գործընթացին առանց Արցախի էական մասնակցության առաջացած տեղապտույտը երկար պիտի շարունակվի։ Իսկ շարունակվելու параգան հղի է հնարավոր ցնցումներով, տեղական բնույթի կամ լայնածավալ մարտական գործողություններով, միով բանի պատերազմի նոր փուլով, որն այս անգամ Հաշվի առնելով հակամարտ կողմերի սպառազինության աստիճանը, անշեշտ հրդեհի դեր կարող է կատարել ոչ միայն հակամարտության գոտում, այլև ողջ հարավային Կովկասում, անկամ նրա սահմաններից դուրս։ Իսկ միջազգային հանրությունը առաջին հերթին աշխարհի գերտերությունները, այդ թվում մասնավորապես ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրները Մերձավոր Արևելյան ճգնաժամին զուգահեռ ու մանավանդ նրա անմիջական հարևանությամբ հազիվ թե նոր պատերազմի ականատես կամ մասնակից լինելու անհրաժեշտություն ունենան։ Ոստի համամիտ եմ այլընտրանքային նախագծեր խմբի փորձագետ Վայե Հովանեսյանի հետ, որ նախ եւ առաջ Հայաստանում պետք է ապահովվի հանրային իրոք համերաշխ եւ հանդուրժողական մթնոլորտ։ Կավելացնեի նաեւ Արցախում Կանզի ինչպես իրավացիորեն նշում են, Արցախում ներքին անկայունությունն ուղակի ադրբեջանական ագրեսիայի առաջ ճանապարհի բացում է նշանակում։ Եվ ապա պետք է օգտագործել Հայաստանի դիվանագիտական բոլոր հնարավորությունները, ինչը ցավով պետք է արձանագրել չի արվում, եւ կամ եթե մի բան արվում էլ է, ապա մեղմ ասած կիսատ պրդ։ Անշուշտ պետք է ուժեղացվի լոբբինգային աշխատանքն արտերկրի պետական կառավարման մարմիններում, հանրային ու միջազգային կառույցներում, ինչին պետք է բոլորանվեր լծվեն հայկական սփյուռքի բոլոր կառույցները՝ կուսակցական, եկեղեցական եւ այլ մարմինները։ Անհրաժեշտ է արդյունավետ համագործակցության կապեր հաստատել տարբեր երկրների տեղեկատվական վերլուծական կենտրոնների հետ, հաճախակի հրավիրել նրանց ներկայացուցիչներին Հայաստան եւ առանձնապես Արցախ, կազմակերպել թեմատիկ կլոր սեղաններ ու խորհրդաժողովներ, հրատարակել ու տարածել այլ լեզուներով գրականություն, կազմակերպել մշակութային միջոցառումներ բարեկամ երկրներում։ Հնարավոր է արտարոց թվա, եթե ասեմ, որ անգամ հայկական սփյուռքի կառույցների հետ հարկ եղած խորությամբ եւ արդյունավետությամբ սերտ համագործակցություն չեն կարողանում ապահովել։ Մանավանդ Արցախում Երևի թե մատների վրա կարելի է հաշվել վերջին երկու տասնամյակում Սփյուռքից Արցախ ժամանած համույթներին, ել ինչ մնաց Արցախից Սփյուռքի տարբեր գաղթօջախներ մեկնած երաշտական խմբերին։ Չեմ էլ խոսում արցախցի նկարիչների ու քանդակագործների աշխատանքների արտասահմանյան կամ սփյուռքյան ցուցադրանքների մասին։ Ըստ երևույթին մենք մռանում կամ անուշադրության ենք մատնում, որ միջազգային ճանաչվածության պայմաններում մշակութային արժեքները կարող են լավագույն զդիվանագիտություն իրականացնել արտերկրում։ Իսկ որ Արցախն ունի միջազգային հանրությանը ներկայանալի մշակութային արժեքներ, կասկածից վեր է։ Բայց վերադառնամ խոսքի զբոն թեմային, բանակցային գործընթացին։ Ի վերջո Հայաստանից ով պիտի առաջիկա աշնանը թե երբ հանդիպում ունենա Ադրբեջանի նախագահի հետ։ Եթե ոչ գործող վարչապետը կամ նախագահը, ապա ով Գուցե դերևս ազատության մեջ գտնվող առաջին կամ երրորդ նախագահներից մեկն ու մեկը, քանզի երկրորդը ներկայումս կալանքի տակ է։ Բայց այդ դեպքում էտիկետը կփոխվի, ինչն անթույլատրելի է միջազգային գործնական կյանքում, եւ Ալիևը հազիվ թե համաձայնի նման ձևաչափի։ Լավագույն դեպքում նա երևի թե գագաթնաժողովի ուղարկի Ադրբեջանի առաջին նախագահին ներկայումս Բաքվում կենսաթոշակառուի իր անմորթով հանգիստը վայելող Այաս Մութալիբովին։ Եվ իրականում կստացվի այն, ինչին վերջին տարիները շարունակաբար ձգտում է պաշտոնական Բաքուն։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման խնդրում ամեն ինչ սկսել զրոյական նիշից։